Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսի հյուրասրահ էջում հյուրընկալել ենք վիրտուոզ կամանչահար, վաստակաշատ երաշիշտ, գեղանկարիչ Հակոբ Խալաթյանին։ Տղամարդու աչքերով կնհատելու հայուհու տեղնուտերը հասարակության մեջ եւ ընտանիքում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի նախարարության հրավերով նա տեղափոխվել եւ բնակություն է հաստատել Շուշիում։ Դասավանդում է Տեղի Դանիել Ղազարյանի անվան եւ Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցներում, նաեւ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ 35 տարի Հայաստանի ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդիկների վաստակավոր անսամբլում աշխատանքից հետո աշխարի բազմաթիվ երկրներում մենահամերգներով հանդես եկած Ճանաչված Կամանչահարն այսօր իր մեծագույն անելիքը համարում է Շուշիի երբեմնի մշակութային парքը վերականգնելը։ Եվ այսպես մեր հյուրն է Հակոբ Խալաթյանը։ Նրա հետ զրույցը վարում եմ ես, ռադիոհանդեսի խմբագիր Մելանե Միլոյանս։ Պարոն Խալաթյան, շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Մեր զրույցն սկսենք Ուիտմենի խոսքերով։ Տղամարդը մեծ է երկրի վրա ու դարերում, սակայն նրա մեծության ամեն մի հատիկը աճել է կնոջից։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Խոսենք այն կանանց մասին, ովքեր կարևոր դեր են խաղացել ձեր կյանքում։ Առաջի հանդիպումը կնոջ դա մայրն է։ Ամենագլխավոր առաքինությունը մորս ճշմարտախոսությունն էր։ Երբ որ աշխատանքից մի օր դուրս եկա, երիտասարդ էի 20-22 տարեկան, անարդարությունների դեմ ես ոչ մի անգամ չեմ հաշտվում։ Մաման ասաց, ինչ էր եղել, ասի, այ մամ ջան, սենց, սենց, ասաց, այ բալա ջան, դու ելես ինձ քաշե։ Երկրորդը մամայիս մաման էր, տատս էր, Տևանի ավազանից, Լճաշեն գյուղից։ Հետաքրիր էր, որ մեկ ինչ աչք էին բացել, իրեն տեսել ենք կոպիով կոպեկներով նույնությամբ ինչպես որ կար ինքը հակնում էր հատկապես գլխիզարդը բերանի հատվածում փակած բավական երկար ապրեց 96 տարի ինչի վերջ այդ տարազը ինքը կրում էր վերջի շրջանում ուղղակի պոլիկը հանեց որտեղ կարտոնից սյուն պատրաստված կոպեկները խառը կոպեկներ կային արաբական տարբեր մի ժամանակ ունեցել են արծաթներ են եղել հետո իրական ընթացքում վաճառել են պապս լավ չամարա ունեցել արտացի խոշորել են սովիտարի 30-ական թվականներին վաճառել են իր չամանն էր մնացել արտացիա մայրս նվիրեց քրոջս ծեծոտոր մայրական ճյուղով գնում էր այդ արտացիա ժառանգություն էր գնում ինչպես նշեցի շատ մակրաս էր մեծ տարիքում անգամ չէր թողնում որ մայրս իր շորերը լվանար ինքան մնել լվանում սրբիչից նոր լվացած միակամից լվանում են նորից էլի փռում էր։ Հաշվում էր օտար կեղտոտ արդեն։ Դանով միակամ սրբվել։ Ճաշ էր պատրաստում, երկրորդ օրը ճաշը թափում էր միջաշը երկրորդ օրը չէ թողնում։ Չգիտեմ, երկար ապրելու երկարակեցության իրագաղտնիք ասեմ, չգիտեմ։ Քերիներս երկար չապրեցին որ ինքը։ Ձեր տատի ցաղավարության այդ։ Չէ, ես իմ տատու լավ հակապատկեն եմ այդ առումով, ուտել է իզ մոտ սնունդը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ տեղում է գտնվում։ Բաներ կա որ սիրում եմ, բնական է, բայց ինձ նա նշանակություն չունի, չեղավ չեմ ուտում, այնպես չէ որ ապա ես ամ դուտեմ։ Հորս կողմը Արագածի բարձր գյուղերից մեկն էր, Հնաբերդ, որը Արագածի գագաթից ամիջապես ներքև է գտնվում։ Այնտեղ քանի որ ցուրտ էր, ամառը եղանակներ, մենք այնտեղ շատ հուշուշ էինք գնում։ Մենք ավելի շատ գնում մամայից կողմը Սևան։ Շատ լավ հիշում եմ, երբ ինքը դե աթար էինք մենք վառում, դերքանորեն դեր դե որտեղ անտար։ Այո, դե ոտ ինչի որտեղ որտեղ անտար չկա, ծառ չկա, դեղ աթար են վառում։ Իսկ որտեղ ձեր դե շրջանում եթե ծառ կա, արդեն աթարի կարիքը չեք զգում։ Իսկ այդ աթարը ինչպես է թխում, այսպես ասենք, ձերքով, գնդակինման ձնագնդի կերանում, ընդ կողտե ծղոտ։ Ինքը ձերքով վերցնում էր, ձնագնդի նման անում էր ծղոտի հետ խառնելով ու խփում էր պատին պատիվը ինքը կպնում էր, չորանալուց հետո փոկում էր։ Շատ մաքրասեր էր, գալիս էր մեր տուն, ամեն անգամ ասենք ինքը որ լողանում էր նեմ «Դե այրած մեծ գիրանորդ մեծ մեծ 80 արդեն անցեր ամեն անգամ ինքը միջի վերջերը իր շորերը լրիվ ինքն էր լվանում հիմա անդրադառնամ հայրական կողմից ինչպես ասացին Ալագյազի լանջի գտնվող հնապետ գյուղում էինք ես ստատուս չեմ տեսել papas ուրեմն հետաքրիր ամուսիների տեսակի մասին է խոսքը հայ ավանդական ամուսիների 1888 թվականի ծնված էր papas շատ զգուշ վախկոտ այդ աշխանը զգուշության առումով աղքոտ մարդ էր ամեն ինչ օրենքով ամեն ինչ բան տատես շատ ռիսկով Բոլորը ինքը շատ կարճոտ կին է եղել, պատմում են, որ մի անգամ մեկի անասունը կողքի թուրքի գյուղերը տարել էին, տատս մենակ մտել էր թուրքի գյուղ, այդ անասունը առեք բերել։ Ումս այդ միլան, ումս այդ նախադասուն են ասում, ցախ գյուղը վախենում էր տատուսես, Իսկ տատես վախեններ պապուցես։ Իսկ պապս յուղի ամենավախոտ մարդն է։ Ամուսինների հարգանքի պատմից լինելով որ ցած յուղս այդ բռի վրա է վերում տատես դողում էր։ Բայց վախոտ պապից։ Որտե՞ղ ամուսիններ իրա։ Ու այնպես մի հետաքրքիր ֆոլկլորային մի պատմություն ա կապում շատ հետաքրքիր իսկական հեքիաթին հասնող այո ուրեմն սովիտարի պապայից կողմը 9 երեխա 5 աղջիկ 4 տղա։ Մերոնք շատ մեծոտ են, մեծ հորակուրեց, 9 թիվ, փոքր հորակուրեց 39 թիվ։ 30 տարվա տարբերությամբ տատես։ Երեխա ունեցել։ Երեխա ունեցել 46 տարեկանով վերջ երեխան ունեցել։ Մի կողմից համ թորանել կերակրում, մի կողմից համ երեխային։ Էմոտ խառնվել էին հորակույր, հորոխվել, երեխա, բոլորը միասին են ապրում։ Սովիտալի, օրերից մի օր մի մոզի գալիս է մտնում մեր հողամաս, բաղջի։ Մի օր, երկու օր, երեք օր անտեր մալ մալեն, մեր մալեն։ Անասում էլի։ Անասում, ամեն անասում։ Մի օր, երկու օր, երեք օր դեր չկա, չի այդ օր։ Տածս ասում է, ինքը շատ են, 10-ից ավելի երեխա, դեր իր թորները։ Բերեք, մորցեն կուտենք։ Պապաս հոստել։ Գիտեք, այդ խարը տանի, որ բռնեցին, է պապոս պիտի տանեին, տստացնեին։ Չէ՞։ Էնելի շանը։ Դա մտածում որ կինն է մորտեգա։ հա, Ամա ախար չտանեք ու չգտանեն։ Չտող իմալը ուտողին հալալա։ Հետ որ իմանում որ չէ վերջը դե հորոխներից է տարիքով մեծ են։ Մեծ տարիք 20-30 տարեկան արդեն ամուսացա, ասում է չպետք է բերեն։ Հետ որ ասում է papas մի օր վերցնում իմ հորը, նստում է շի վրա ու գյուղից դուրս է գալիս։ Ախպեր ես խաբար չեմ պատերազմի ժամանակն են, նա, հա, ու մերոք բերում են, մորթում են սովիտ արի։ Նա մորթում ինքը։ Տղեկը կան, մեզ տղեկ հա։ ունի, բերում են, մորթում են ամեն ինչ տեղը դնում, ես մանում, բաստուրմանում, առանց էս այդ որ հետ չմնա, բայց դե Էփեցիր թոների դուրս եկավ գյուղում հոտ անելու։ Այնը մասի հոտ, սովիտ արի ուտելու ման չունի, ինչ մեծ մասն է խոսքը։ Մի օր գյուղացիների մեկ բառը մտնում է տունը, ասում է պատիսանը փամբուխը։ Փամբուխ, ինչու՞ հետաքրքիր հոտ եմ առնում։ Այդ մասին Է ասում անթարամ ջան ասում այնքան հաշ չեն գերածն երազներից մեջ էլ այդ հոտն առնում ենքան։ Ուրեմն հորոխորես տղան, որ հորոխորից էս իր հորքորից մեծ էր, ասում էր հատիկ-հատիկ այդ մսի կտորները մեզ հերթով տալիս էր։ Մենք գրմենք առանձին միտեղ, ուտում էինք, որ մարդ չտեսնի։ Այդ ոսկորները վերջում այդ տեմալը քերում էինք, այն մեջի ծուսկը, այնքան էինք ուտում, հետո գրմաներից դրա ստանում էինք գյուղից դուրս, հողի մեջ թաղում էինք որ չբռնվեին։ Որ չբռնվեին։ Ասում եմ ինչ որտեղ անիմաստ էր դա, որտեղ ասում եմ այնքան էին այդ ոսկորը կերել, որ հնարաբանները գտնեին կիմանային էսի 1000 տարվա ոսկորը։ Ասում ինչ պատկերավորա պատմեն խառը պատերազմի տարիներ են, որ բռնեին հերիք են։ Հետո պապս մի քանի օր հետո գալիս այ շարունստատ հայրիկից հետ ու երկելով ամտնում ձենտալով հայ հայ ինչի որ գյուղացի կիմանա որ արշակը տանը չէր որտեղ մեծ ընտանիքի տեր մարդ էր հանկարծ այդ մի անասունի համար գնար նստեր այս գուշության մասին է խոսքը ոչ այնքան վախկոտության ու ասում է երկելով մտնում ու հետագիր բան ասեն հիմա անգից չեմ հիշում, հայրս այդ ժամանակ 12 տարեկան է եղել։ Այդ պատմությունը դա ինքը գիտեր ու այդ ժողովրդական ֆոլկլոր ասած բանը բանաստեղծական բանս հետագայում բանաստեղծությունը չգրեց։ Մի 10-12 տողանի քարյակներ է գրում շատ հանգերով, թե ո՞նց է եղել, ով բերեց, ով մորթեց, ես ինչ է կերավեց, ինչ է բանարեց, հետո վերջում ասում է Ստեփանն է, այսպես եղավ բանը, այդ օրը ես չէի տանը, եկան գերանք անտեր մոզին։ Լավ, առաջին անգամ երբ եք սիրահարվել։ Առաջին անգամ սիրահարվել եմ համարյա 20-ի, 19-20։ Այսինքն մանկական, պատանեկան սիրահարվածություն չի եղել։ Այո, հա? եղել է, եղել է, ներողություն։ Ուրեմն ես սկզբից դհոլ էի նվագում։ Իսկ դհոլահաները նստում են խմբի վերջում։ Հետո խմբում կար երջախումբ։ Ես չխումբ ասած մի 3-4 աղջիկ, 1-2 տղա, վարպետը ծերդ դե է խումբը ղեկավարում Արտինե Խաչատրյան, որ երեխաների տարեկիցներ էին համարյա, երկչույկ առանունը Անուշիկ շատ լավ էր երկում ու ես միշտ ուզում եմ որ ինքն ապայման կանգնելուց ես կանգնի որ իմ հետ է ում կանգնի ուրիշ տեղ չկա։ Այդ ես այդպես եմ ուզում, ես ընդհանրապես այդ մասին ոչ էլ ասել, ոչ էլ խոսել եմ։ Հին մագնիտոֆոն ունեինք 69-71 թվականներն, հա։ ես ձայնագրել էի իր երգը հերոստատեսույթ երկար ժամանակ պահել էի ճիշտ ականջես իմ ձայնը մնացել այ Վաղարշակ Կոտոյանի Երևան երգն էր երկու այդ երգը ինձ համար շատ հարազատ էր իր ձայնագրությունը մոտ 20 տարուց ավել հետո չգիտեմ դեն դե հին կասետների վրա Քի լուրջ զգացմունք հա, այ դե, որ այդքան ինքը շատ լավ էր երգում ինքը շատ աղջիկ էր շատ ծերունի ու շատ լավ երեք, շատ։ Իմ զգացողությունները, որ ես կուզեի ուղղակի ինքեին թեգում կանի երեք, ուրիշ տեղ չկարնի իմ։ Ուրիշ ոչ մի բան, ոչ խոսք ա եղել այդ ոչինչ։ Հետո լուրջ, շատ լուրջ, որ ես իքնեմ, դե ես տարապել եմ, ուղղակի ես ուղղակի տարապել եմ։ 20 տարեկանի մոտ էի, լորեցի մի աղջիկ էր սովորում էր ուսումնանում Ռոմանոս Մելիքյանի հետ ու միասին խմբում էինք նվագում։ Ես էլ խմբի կոնցերտ մեստեն էի։ Հետագայում մեկ միասին այնտեղ որ ծանոթացանք, չգիտես ինչի Դա պատասխան ծեր։ Շատ շատ դժվար եմ տարել։ Հետաքրքիր է, հետո ապրեցիք այդ զգացմունքը։ Չեղավ։ Եվ քանի որ դա տեսել եմ, դրա նման չէր կարող։ Հետո տարիքը որ մեծանում ես, այդպես չգիտեմ, մի քիչ ավելի ուշ է հանդիպում, որ երիտասարդ տարիքում առաջին հերթին ինչն է գարավ, ինքերությունն է։ Խելքը, իմացությունը երկրորդ պլանա։ Դա ինքան կարևոր չի, կարևորը դա սիրուն լինի։ Իհարկե, տղամարդիկ սիրում են աչքերով։ Առաջին հերս, առաջին պետք է գեղեցիկ գոնե կանայք էլ ականջներ։ Հələ չգիտես շելքունի թե չէ, գոնե սիրուն լինի, որտեղ մնացածը հետո բրի բարձրի։ Մամասել ասում, բայ բալաջան, սիրունը քոնը չի։ Այն իմաստով որ ամեն րոպե քայլելուց պետք է նայեն, ով գիտի կարողա մտածեն, ռեպլիկ անեն, հետո ամեն րոպե անանջստան նայեն։ Հա, Բնի միշտ փշերի վրա ու այդ նման դեպքական հա, մղամարտիկ արդեն արդեն արդեն հա։ մեխանիկով դու դառնես խոնդոտ։ Իսկ ինչն է գեղեցկացնում հայուհուն։ Դե ինչքան լավ բաներ կա, որը դեպքերում այդ համբարո թեմաները, որ շշափվում այն տեմլետում, ընկերուների մեկը մի քիչ թույլ, մեկը մի քիչ խախուտ, այսինքն շեղող հանգամանքները այսօր շատ-շատ են։ Իսկ դեռահաս աղջիկներն են, եթե ունենում են վատ խորհրդատուն գերուհիներ, միակամ աղջիկս Անահիտը 20 տարեկան կդառնա հունիսին։ Երբ քոլեջում սովորում էր, ընկերուհիներ հետ մեկու անգամ հանդիպեց, ասի Անահիտ ջան, ասի այդ աղջիկը լավը չի լինելու։ Դու մի քիչ վերապահումով մտեցիր այ հետ։ Հետո որոշ ժամանակ անցավ, ասես, բա ճիշտ է իր ասում։ Ձեր աղջիկը հաճախ է խորհուրդ հարցնում ձեզանից։ Չի ասի, որ ասեմ։ Իսկ իսում էիր գաղտնիքները ծեսել։ Ոչ, բայց ես քանի որ հոկեբան եմ, ես շատ լավ եմ իմանում ինչ ինչոց է։ Ես իրեն ասել եմ, մանեջեր, եթե հարց կլինի, ճիշտ ինքը հիմնականում որ հետ է խորհրդացում։ Մերը լավ խորհրդատու է, ասելու այն ինչ որ ես պիտի ասեմ։ Չէ, տղայի հետ ընկերություն անի, ձեզ կասի։ Ես մամային առաջինը կասի։ Եթե ինչ որ խնդրեմ առաջանա, միգուցե։ Ուրեմն եթե ամփոփելու լինենք, ինչն է գեղեցկացնում հայուհուն, հայ կնոջը։ Ինչի կլիներ։ Հայկինը իդեալական մայր է։ Ոչ մի ազգ այդ բանը չունի։ Ճիշտ է, մայր ասածը բոլոր ազգերն գնահատում են, բայց մեր լրիվ իսկապես ուրիշ է։ Քանի որ հային պահողը երկու բան կա՝ ընտանիք եւ լեզու։ Եթե ընտանիքը ու լեզու հանեցիր, հայը մահանում է, հայը վերանում է։ Մնացած բաները երկրորդական են, հացանցյալ են։ Ընտանիքի սյունը, ասում են, ամուսինը դրսի պատ, կինը ներսի։ Մեր մայրերը ամուսնանան, էլ իրաց տղան երեխայա։ Մեծանան, ինչ տարիք է, էլ իրաց համար երեխայա։ Ուրիշ ազգերի մոտ էս չի։ Նաև հայապահպանության առաջին սյուն, որ հայը մնում է հայ, ու եւի շատ կոտարազգիներ երանի են տալիս ունենալ հայտին, ուտեստները, հակուկապը, պահելը։ Այո, դա տեսակ է անպայման։ Կա բան, որ սազական չեք համարում հայ կնոջը, չեք ընդունում հայուհու մեջ։ Թակուկապի հետ կապած որ ասենք, դե բնական է, ժամանակ ինքերեն բերեմ, ասենք, եթե ես ասեմ, որ բաբաթը լավ չի, դե բնական է ժամանակեն, որտեղ կանացից գեստը աչքի համարել ավելի հաճելի է մեզ համար նայել է քան ասել շալվար։ Ընտանիքում կամ աշխատավայրում տղամարդուն հաճելի է իր կողքին ունենալ խելացի մտավոր ներուժով կին։ Եթե կինը խելացի է, այդ բոլոր առաքելությունները ունի ու դու ունես տանը, որ կենոշը, նա քեզ չի խանգարում։ Իսկ եթե այն ինչ որ դու կուզեիր ունենայիր ու տանը չունես, արդեն ներդրել ասեց, արդեն աչքը, հա, տեսնում ես աշխատավարում հանդիպումը, արդեն դու մարդ եթե նայել ամուսացածը, արդեն նախանձով ես նայում։ Ցանկությունը ուզում ես ունենաս, ասես ինչի մեջ ներունեք։ Ես չեմ ընդունում ամուսինները, երբ որ միասին են աշխատում։ Ինչու՞ ինչ հատ բան կա։ Եթե ամուսինը ղեկավար չի, բարձրանք ունի իր ղեկավարը։ Աշխատանքային process-ում հազար մի հարց է առաջանում։ Մի օր շեֆը ջղանացած է մերթ մտնում։ Ամուսնու հետ դահաճ խոսակցություն է արինում ներքին աշխատանքային կողմյան կինը իմանում է, բոլոր դեպքերում հաճելի չի ամե վարքանու։ Դա մայր այդ քենքան ցանկալի չի, ովքեր որ միասին են աշխատում։ Երևի ավելի շատ դա Կովկասում է լինում, որովհետև միայն մեզ մոտ է, որ երևի պետերը չեն կարողանում զսպել իրենց զայրույթը եւ կարող են դա բոլորի ներկայությամբ։ Եթե չանեն, բացի զայրույթից, ասեք, կինը իմանում է աշխատանքում իր ամուսնու ամեն մի քիչա կատարում, հա, որ գնաց ոչ թե ինչ որ հետևելու առումով, այլ ներքին կողմյան գիտի ցանկացած վարկադրանում։ Չէ, օրինակ Հա, դες համար ցանկացած։ Ես տեսել եմ, ես տեսել եմ տարբերակներ, որ իսկապես չի աշխատել։ Ասում են տղամարդը Աստծո սևագիրն է եւ ան մաքրագիրը, չնայած ես հակված եմ մտածելու, որ Աստված ինչ ստեղծում է, բոլորն էլ կատարյալ են։ Մտածում եք, որ կինը ինչ որ առավելություններ ունի տղամարդու հանդեպ։ Քանի որ կինը գեղեցիկի կրողն է, դե տղամարդուն եթե ակամ լինում է, չէ, ես էլ եմ տեսել հետաքրքիր արտաքինով տղամարդ հաճելի այլ նայել է։ Բայց բոլոր դեպքերում դա մեկ-մեկ է պատահում։ Իսկ քանի որ միշտ կինը գեղեցիկ կրողն է լինում, գեղագիտական այդ վիճակը իր շրջապատում, ընտանիքում, այդ զարթարանքի դերը խաղում կինամերով է, ընդ եթե պատկերացնենք ոսած տղամարդ լինեին ու կին չլիներ տան մեջ է մի խոսքով քանի որ կինը գեղեցիկ է կարողնա ինքը լրացնում այն պակասը ինչ որ տղամարդը դե տղամարդի շատ խելացի կանաց չեն սիրում հաճելի է նայում ես բայց քեզանից հեռու Հետաքրքիր է, բայց ինչու։ Բայց եթե զգում ես, որ մի քիչ չասեմ քեզանից էլ ախշելացի, հետո խոսքի ժամանակ երբ որ խոսում ես ախշելացիների հետ, ամեն անգամ ջին լարված եք։ Թույլ հա? տալիս, ճիշտ տալու որ ես գիտեմ, բաներ որ միգուցե դու չգիտես, բայց խելացի կանայք միշտ աշխատում են ասում են չտավի է ծառավելությունը ասում են հա։ խելացի կնոջ մոտ տղամարդը կարող է պահել իրեն ամենահիմար ձևով այ խելացի կինը երբեք չի ուզի ցույց տալ իր առավելությունները Մենք խոսում ենք սուպեր կանանց մասին ուրեմն։ Խոսենք հայ ընտանիքներից։ Այսօր, եթե նկատել եք, շատ ուշ են երիտասարդները ընտանիք կազմում եւ ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, մի մասը գիտակցված ուշացնում է ամուսնությունը պատասխանատվության մեծ զգացում վերցնելով իր վրա, մի մասն էլ առանց մտածելու ամուսնանում առանց մտածելու բաժանվում է։ Ըստ ընտանիքը պահպանելու ոսկե կանոն գոյություն ունի, ձեր կենսափորձից, տարիների ձեր փորձից, ինչ ոսկե կանոն օրենք կա, որ պիտի պահպանի հայ ընտանիքը։ Իսկապես հիմա ավելի ուշ են ամուսնանում, քան առաջ։ Ես ամուսնացա 28-ում, 80-ականների կեսին, այդ ժամանակ 28 արդեն շատ էր մեր ժամանակ միջև 25 տարեկան էր դաժան ամուսանում, բանակից գալիս։ Անկամ բանակից գալիս ու իսկին հա, ամուսանում։ հա, Ամենաշատը միջև 25 մաքսիմում։ Աղջիկն էլ 10-19-20-21։ Հա, ամենաառաջի։ Բնականա սոցիալական վիճակն է։ Ուզես, թե չուզես, դու դրանից չես կարող հաշվել։ Ցանկությունը կա, տունը կա, սենյակները կա, ամեն ինչ կա, աշխատանք չունի տղան։ Ինչ պիտի միջև նաև այդ պատասխանատվության դերից խուսափելով չի։ Բա պայման, չի ուզում բերի կոպիտ ասած մի ուտող բերալ էր ավելանատար վրա, վաղը մի սորեն գինորասեցեր երեխա, փալած փուլուս, ընտանիքներ ես տեսել եմ, որ ավանդական մեր հայկական ոցով եկել է ընտանիքի, երբ որ ասեք ընտանիքի հայրը զորեղ ալինում, ու ընտանիք այդ ավանդական ճիշտ իր պահվածքով ու ոչ մի իր խոսք բեկանդման ենթակա չի։ Ես այդ ընտանիքները տեսել եմ ու իրոք շատ հաջող ընտանիքներ են դրանք։ Հետամնացի մասին խոսք չի։ Այդ տեսակ ընտանիքները հաջողակ են լինում։ Ունենք կանխավորի գաղափար։ Ունենք։ Հա։ Եվ ուժեղ ձեռք։ Կա, ունենք, այնքան ունենա։ Ասում են ընտանիքը պահպանողը հենց տղամարդն է, այդ ուժեղ ձեռքն է, թե ասում են օջախի պահապանը կինն է։ Երբ ամուսնանում են զույգերը, տղա, թե աղջիկ, ամեն մեկը իր ընտանիքի հետ բերում իր մշակույթը ընտանիքի դրվածքը։ Հիմա խոսքս աղջիկներին ամբողջ մեր հայուհիներին, երբ ընտանիքում արդեն դաստիարակված, ավանդական, այսպես ասեմ, երբ որ իր մեջ արմատացած է իր հոր տեսակը, ինքը իր հորը ճաշտում է, ամուսանալուց հետո ամուսնու մեջ չի տեսնում այդ հորը, չի տեսնում Անկամ ապրելով սահան 30 տարիներ մի գուցե, բայց ինքը այդպես էլ չի դառնում իր ամուսնուկինը։ Հետաքրքիր բան ասացիք, ապրում է 30 տարի ու չի դառնում ամուսնուկինը, որովհետև մտապատկերում հոր կերպարն է ուժեղ։ Անկամ եթե հենց հայրն էլ չվերցնենք, ինքը այդպես է մնում է իր հոր ընտանիքի աղջիկ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, բոլոր աղջիկները փոքր տարիքում երազում են ամուսնանալ այնպիսի տղամարդու հետ, ինչպիսին իրենց հայրն է։ Գուցե ինչ որտեղ դա խանգարում է նաև հետագայում երվելու։ Այո, այդ դեպքում երբեք տարիները ուզում ես 50 տարի հետ ապրի միևնույնն է։ Դա ինչ որ էլի տեսակ է։ Ես աղջկայի տեսակն ավ ինքը երբեք չի դառնում իր ամուսնուն։ Լինում են ես էլ եմ շատ ընտանիքներ կար, որ ասեք ամուսնու համար մեր ժողովրդական դոշա տալիս ամեն հարցով հələ մեկ ընտանիքի անդամներից մեկը փորձի իր ամուսնու մի թեթե մի թեթու խոսքած։ Այդ տարբերակն է կա։ Պետացիների տեսակ ավանդական հայրենտանիքից դուրս են գալիս երկու տեսակ նույն աղջիկներն են։ Ձեր ընտանիքի ամրության հիմքը ո՞րն է կապը։ Առաջինը փոզիցիոն պետք է լինի ընդհանրապես։ Կարողանան այդ դժվարությունները լինում են բնականաբար, եթե միջև այդ ինչու մի հիմքի վրա դնում ես, հետո ժամանակները փոխվում են, համակարգը փոխվում է, աշխատանքային աշխարհ, քաղաքական միջակայքն է փոխվում, ասենք։ Ամեն ինչ ազդում է ընտանիքի վրա, բնական։ Այստեղ մնում արդեն փոզիչման հարցը։ Ինձ զարմացրեց, որ որ զգացմունքի մասին խոս խոսք եղավ փոխադարձ ոչ հարգանքի։ Փոզիչումը դրա մեջ էր մտնում։ Ծերնա բերում փոզիչման, թե հարգանքնա բերում փոզիչման, այդ փոզիչման հիմքում դա է անկած։ Երբ որ մի լավ դրական քայլ, մի լավ մտածում, մեկի մոտ շատ հեշտ է ստացվում։ Կնոջը թվում է թե բոլոր ամուսիններն էլ այդպես են։ Ինքը պետք է հասկանա, որ Այդ իր մոտ է այդպես, այնպես չի որ բոլորը դու այդ ամենն է լավ բանը դու հեշտ ես տանում։ Եվ քեզ թվում է թե բոլորը այդպես են։ Գնահատել այնինչ ուներ։ Այո, հա? նույնն էլ եւ տղամարդը, որտեղ իրան թվում է եթե դու այդպես ընտանիքում թվում է թե ամենտեղ այդպես այդպես չի։ Քո բախտը բերելը դու միայն դուն ես դա, ամենտեղ այդպես չի։ Ասեն նույն ասեք, եթե երեխային վերցնես, եթե իր ծնողները նորմալ են, ընդհանրապես այդ ծնող ամենտեղ ծնող է, պես չի։ Վերջում կհնդրեի ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Մեր հայուհիները պետք է միշտ հպարտ լինեն եւ իրենց բախտավոր զգան, որ իրենք հայ են, որ հայ օջախում են մեծացել։ Թող համեմատության մեջ տեսնեն իրաց կողքիներին, այլ ազգիներին, մանավանդ հիմա ազգային մտածելակերպ, տեսակ, հիմա շատ կարևոր է, ժամանակները փոխվել են, արդեն մտածելակերպ, աշխարհի քաղաքականությունը, սահմաններ, ասեմ որ երբ որ փակ էր ամեն ինչը, մեկ ավելի մնացինք ներքին հայ։ Գլոբալիզացիան ավելի շատ ախտերում քան Հա, անպայման մեր հայ աղջիկները, ապագա մեր մայրերը իրենք միշտ հպարտանան, եթե չմտածեն որ ամենտեղ նման տեսակ կին ազգ գոյություն ունի։ Դուք էլ եղեք միշտ հպարտ եւ միշտ գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն էր վիրտուոզ կամանչահար, վաստակաշատ երաժիշտ, գեղանկարիչ Հակոբ Խալաթյանը։ Հանդեսի երկրորդ էջը մեծերի եւ փոքրերի մասին առաջարկում ենք թերթել Անտուան դե Սենտ-Էքսյուպերիի փոքրիկ իշխանի աչքերով։ Երեխաները պետք է շատ ներողամիտ լինեն մեծահասակների հանդեպ։ Մեծահասակները երբեք ոչինչ չեն հասկանում ինքնուրույն, եւ երեխաների համար շատ հոգնեցուցիչ է նրանց ամեն բան անverջ բացատրել ու հասկացնել։ Բոլոր մեծահասակները նախկինում երեխաներ են եղել, միայն թե քչերն են այդ մասին հիշում։ Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր ընկեր ես սրկ բերել, նրանք երբեք չեն հարցնի ամենակարևորի մասին։ Երբեք չեն ասի. «Ինչ ձայն ունի նա»։ Ինչ խաղեր է սիրում խաղալ։ Թիթեռներ բռնում է։ Նրանք հարցնում են. «Քանի տարեկան է նա»։ «Քանի եղբայր ունի»։ «Քանի կիլոգրամ»։ «Որքան է վաստակում նրա հայրը»։ Եվ դրանից հետո կարող են երևակայել, թե ճանաչեցին մարդուն։ Ես վախենում եմ դառնալ մեծահասակների նման որոնց ոչինչ չի հետաքրքրում բացի թվերից։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց հանդեսի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։